nicht alles gut in den letzten Tagen. Mach dir keine Sorgen, kann das alles tragen. Manchmal wird es viel, mir fällt es schwer zu atmen. Aber alles für Lachen, wenn ganze Welt ist gegen mich. Zu viele Schlangen, doch hab das Gegengift. Ich wollte was sagen, aber durfte nichts erzählen. Will sie mich haben, wo bin ich nicht? Keiner kennt mein Inneres. Ich mach was ich will, denn sie wollen mich eh nicht verstehen. Medusa. Ey, ich hab es geschafft, die Leute reden wieder von mir. Halbe Milliarde Streams, was gibt es da zu diskutieren? Das ganze Land gegen mich, doch ich hol den Schweizer Award. Hab die Schlangen aussortiert, mir macht keiner was vor. Sieben Brüder, aber ich mach das Cash in der Fam. Loredana in Gabana, der Rest ist Secondhand. Sie sehen mich auf dem Titelblatt und dann schieben sie verkaufe 100k Tickets, geh auf Tour. Fünf Trucks, drei Busse auf der linken Spur. 500 Schweizer Franken nur für die Frisur. Machst du Welle, sei dir sicher, meine Feinde leben kurz. Seit meiner Geburt wusste ich, ich bin der Boss. Du hast nichts anderes zu tun, als mich zu haten. Du bist lost. Guck, ich komm auf deine Party und